littafin ruwan bagaja na alhaji abubakar imam a cikin farkon zamanin shehu ɗan ziyazinu an yi wani mutum motsatse wanda ake kira koje sarkin labarai dalilin da yasa ake kiransa haka don haukansa ba na zagin kowa ba ne ba kuma na dukan kowa ba ne shi dai abin da yake so ya ji labari ya tafi waɗansu ƙasashe ya rika ba attajirai da sarakuna su kuwa suna bashi abinci in ya baka labari wanda baka sani ba in ka bashi kuɗi sai ya ɗebi hamsin ya baka ya tsare kai ya ce kai kuma sai ka bashi wani labari wanda shi kuma bai sani ba yana cikin bin ƙasashe har nan Allah ya sa ya isa wani gari wai shi Kwantagora wani babban birni ne a cikin ƙasar Sudan ya isa wajen sarkin garin aka kai shi masauki da ajiye kayansa sai ya fito kofar fada ya shiga halinsa na neman labaru da ba da su ya kwana kamar uku yana ba sarki labarurruka fadawa kuma suna biyan su da waɗansu labaran wato maimakon waɗanda ya ba sarkin su sarkin ƙasar ana kiransa sarkin sudan yana yawan cikin gari sai isa wani katon gida mai benaye da yawa ya tambayi barorin da ya tara zaune ya ce shin gidan wane ne wannan suka ce wane ne duk duniyan nan bai san alhaji imam ba ko je sarkin labarai ce musu zai fito yanzu suka ce wa zai fito da shi yanzu tun azahar ba ta yi ba ko je share wuri ya zauna kan azahar ta yi azahar na yi sai suka ji tap tap duk zaure aka tashi da mai gida ya shigo aka faɗa aka yi gaisuwa da ya zauna ya dubi koje ce wannan fa wane ne koje ce ni ne sarkin labarai yau kwana na goma a nan garin kaji kaji safara ta ka yadda ake biya na ko kana iya saye mai gida ya ce to faɗi mu je yau Allah ya gama ka daga manka? ko je murmushi ya ce to sai dai mu ce Allah ya gama kowa daga mansa sa'an nan fa ko je sarkin labarai ya tsinke ya yi ta zuba labarai baya ko kafi balle aya da ya faɗi kamar talatin sai ce mai gida biya waɗannan tukun sa'an nan ji ƙarfin ci gaba da waɗansu mai gida ya ce ƙara dai ya yi ta zubawa har Allah ya sa ya gaji da ya kare zuwa magariba sai mai gida ya ce to duk kai labarurrukan ka ashe ba su fi a ba da su daga safa zuwa magariba ba har ake kiranka wani koje sarkin labarai kuma ya ce masa to gobe ka zo da kai da abokanka duka ni kuma in baka labarin abubuwan da na yi a duniyan nan har Allah ya sa na samu arzikin da ka gani mu gani na yi ƙoƙari na ce labarin koma kare cikin kwanaki goma ko je sarkin labarai ya duka ya yi bankwana gari na wayewa sai ya taho ya zauna yana jiran mai gida can zuwa fitowar rana ya fito mutanen da ke zaune a zaure suka yi masa barka da kwana ya haye kujerarsa ya kame ya dubi koje ya ce kunnen kanawa koje ya ce biyu ya ce to kara na uku ka sha labari koje ya ce to madalla na farko dai in ji mai gida sunana alhaji imam ubana kuwa wani babban malami ne na sarkin sudan sunansa malam na bakin kogi sai dai ya kai dattijo har ya fara tsufa ba a taɓa koɓari a gidansa ba abin ya dame shi kwarai ga wagagen littattafai tuli ba mai gado amma ko da yake malamin nan ba shi da ɗanasa na cikinsa yana da wani agola shaiɗani ana kiransa sake mu komai uban nan nawa ya masa uwar ba ta godewa shi yaron ma baya godewa ana nan zaune dai haka yaro ya girma ya zama jarumi bayan shekaru goma sha biyar ya zama barde sadauki da ya ga dai ya yi ƙarfi sai fara fita kauyuka yana tara hanya yana kwace kayan mutane malamin nan ya yi hana shi ki saboda haka sai ya sa aka ɗaure shi bayan ya kwana uku cikin turu malamin ya ce a sake shi da aka sake shi ya dawo gida da bacin zuciya amma ya damo bai ce kowa komai ba dare na yi ya ɗauki takobinsa na yaƙi ya shiga turakan malamin ya murɗe masa kai ya ɗauki gawar ya sa a cikin likafani da gari ya waye ya tafi ya gawa sarki ubansa ya cika da daddare ya ce wai ciwon ciki ya turnike shi aka tare aka yi jana'iza aka watse mata suka yi 'yan koke-kokensu na al'ada suka bari ana nan bayan yan kwanaki da rasuwar malamin sai sakin ya mafarki ya ga malamin a tsaye sai ga wani ɗan abu kamar ɗan dabino ya fito daga zakarin malamin sai ya ga abin na yana ta girma har ya kai kamar zaki da ya kai haka sai abin ya faɗa masa ya kashe shi wannan mafarki fa ya dugun zumar da ransa da gari ya waye ya tara malamai don su yi masa duba dukkan malamai kowa ya dukufa ya zana ya shafe ya zana ya shafe daga nan sai babban sai ce za a haifi wani yaro a gidan nan cikin matan tsohon nan da ya rasu shi ne zai kashe ka saƙin ya ce ko da yake ni ban iya haddi ba wannan ƙarya ce mai gidan nan bai taɓa haihuwa ba kuma ko ya taɓa ku ɓace min da gani, ni bokayen wofi ko na malami ya kakkaɓe hannunsa ya tashi zabu-zabu don kunya da tsakar dare saƙi mai tashi ya kulla wannan ya kwance yana ta juyayi da zuciyarsa yana cewa Allah abin tsoro malami abin tsoro abin da ya fi kyau sai in hallaka matan nan hudu duk masu takaba don kada maganan masu dogayen gemun nan ta zama gaskiya saboda haka ya samu guba ya yi ta ba su ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya suna mutuwa ana cewa bakin cikin rabuwa da malamin ne ya kashe su amma ni tsohuwata dama ba ta garin ta rasuwa tsohona iyayenta suka ɗauke ta suka mayar da ita kawan da suke saboda haka ita ma mu bai kyale ta ba sai ya aika wani baƙin bawa nasa har can ƙauyen ya umarce shi ya san yadda zai iya sace ta ya kai ta da waya kashe cikin dare bawan nan ya yi sirji ya je sace ta ya rufe bakinta ya ja zuwa bayan gari inda ya ɓoye dokinsa ya aza ta kuturi ya yi dawa da ita ya yi ta kutsawa cikin daji da sukuwa har kusan asuba sa'an na ya tsaya ya ɗauki takobi zai kashe ta sai ya taka wutsiyar wani kumurci ya sare shi nan ya faɗi ya mace doki ya dawa da gudu uwar tawa ta rasa gabas ta rasa yamma ta kuma firgice da ta tambayi hanyar koma gida tana cikin tafiya kwanci tashi har ta kawo nan kwanta gora ashe ita ce Allah ya ba shigar ciki na yau wata biyu kwanci tashi ciki yayi girma aka haife ni ta haife ni nan gidan limamin garin aka samun suna alhaji imam abin da ya sa aka samun alhaji da rana haji aka haife ni abin da ya sa kuwa aka samun imam dan limamin garin ba shi da ɗa ba shi da jika saboda aka yace ya samu ɗa dai samun imam wato liman na biyu bayansa wannan tawa kuwa ana ce mata ya kututu da ta yi arba'in aka ɗaura musu aure da liman ina nan har na samu shekaru goma sha biyu liman yayyayi da ni in yi karatu na gagara gani na girma ban san ko alif ba duk da haka ya mai da ni ɗansa sosai baya yi min wata muguwa harara balle ya doke ni na nan wata rana an taso daga juma'a sai na ga liman babana ya dawo gida idanu sharaf sharaf da hawaye na tare shi da kuka na ce baba lafiya ya kada baki ce ina fa lafiya yau sarki ya muzanta ni cikin taro na tambaye shi dalilin haka ya ce wai dan yau ana cikin fadanci ya ce ɗansa rima ba shi da lafiya sai a kwantar a tayar ni kuwa na ce na ji an ce da za a samu ruwan bagaja a wani gari da mutanen garin nan duk sun huta da mashasharar zamani daga wai na faɗi ‘yar wannan sai sarki ya harzuka ya ce wai ba'a nake jan shi da ita ya ce wai in ba shigantaka ba da shekenci da na saba ina na taɓa ganin wanda ya samu ruwan bagaja a duniyan nan ko da na ji baba ya ce haka sai raina ya ɓaci hankali na ya tashi da koma ta gida sai na ɗauki 'yar sanda ta na shiga gida na nemi gafara ga iyayena na ce za ni yawon duniya na fita garin ta kofar gabas don neman sa'a kaɗai ba don na san inda zani ba na kama hanyar tambutu ne ta tafiya bayan na yi tafiyar kwanaki saba'in ran nan sai na hangi wani dutse cikin kungurmin daji sai na ce a cikin raina bari dai in je wurin dutsen can wataƙila ko na samu ruwa in ɗan haɗiya na ta sama dutse haikan ko da na isa gindin dutsen sai na ga wani babban kogo ne tsammani ba a rasa ruwa cikinsa saboda haka na kutsa kaina ciki ne ta shiga can na yi zurfi da tafiya sai na ji an ce kai mutum ko aljan da jin haka sai na kaɗu hanta ta ta ɗauki rawa ne ta maza dai na ce mutum ne daga nan fa sai na ga wani tsoho ya taso min tukub da shi yana da tasbaha a hannunsa ya tambaye ni labari na na kwashe masa duk tun daga farko zuwa ƙarshe ko da ya ji niyya ta tan ɗebo ruwan bagaja ce sai ya ƙara ƙara mai tsanani ya ce ƙarya ku ta sha ƙarya ɗan samari wannan jawabi nasa ya tsinke ni da na ga ya natsa na ce baba kai mutum ne ko aljan abin da ya sa na ce masa haka don na ga su mata kawo masa har ga kirji ya amsa min ya ce ni mutum ne dan uwanka shekara ta saba'in a nan na ibada ban taɓa ganin wani mahaluki ba sai fa kai yau ya shiga bani labarinsa da labarin garinsu da danginsa kwamfa ashe babana ne wallima ko da liman ya kai rika bani labarinsa yana cewa ya bi uwa duniya ba a san inda yake ba